Sura 78 An-Naba Vijest Meka 40 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Amma yatasaalun O čemu oni jedni druge pitaju o vijesti velikoj o kojoj oni različita mišljenja imaju to nije dobro oni će saznati sigurno i još jednom to nije dobro oni će saznati sigurno. Alam naj'alil arda mihada Zar zemlju posteljom nismo učinili? Wal jibala autada I planine stupovima. Wa khalaqnakum azwaja I vas kao parove stvorili. Wa ja'alna nawmakum subata I san vaš počinikom učinili. I noć pokrivačem dali. I dan za privređivanje odredili. I iznad vas sedam silnih sazdali i svjetiljku plamteću postavili وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا mi iz oblaka vodu obilno spuštamo لنخرج به حبا ونباتا i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje وجنات ألفافا sve skupina po skupina dolaziti. I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti جهنم كانت مرصادا Džehennem će zasjeda postati للطاغين مآبا nasilnicima mjesto povratka لابثين فيها أحقابا u kome će zauvijek ostati لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا u njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti. Illa hamiman wa gassaka. Osim prele vode i kapljevine. Jazaan wifaqa. Kazne prikladne. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oni nisu očekivali da će račun polagati. Wa bi ajatina killaba i dokaze naše su pretjerano poricali. A mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. Inna a onima koji su se Allaha bojali željeće se ostvariti. Bašće i vinogradi. I djevojke mlade godina istih. I pehari puni. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Jazaan mir rabbika ataan hisaba. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. Rabbi samavati wal ardi wa ma bejnahuma rahmani la jamlikuna minhu hitaba. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih milostivi kome neće smjeti niko prvi riječ prosporiti. Jaume jakumu وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ندان kada Džibril i Meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. Zalika ljavumul haqqu faman ša'a tahada ila rabbihi ma'aba. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek dijela ruku svojih vidjeti, a nevjernik usviknuti, da sam Bog do zemlja ostao.